Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 19 է տարվա 78-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1474 թվականի այսօրը Վենետիկում ընդունվում է օրենք հայտնագործությունների պահպանման մասին, ինչը փաստորեն աշխարհում առաջին օրենքն էր հեղինակային իրավունքի մասին։ 1859 թվականի այսօրը Փարիզում կայացավ ֆրանսիացի երգահան Շարլ Գունոյի Ֆաուստ օպերայի պրեմիերան։ 1953-ի այսօրը առաջին անգամ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվեց Օսկարի մրցանակաբաշխությունը։ 1958 թվականի մարտի 19-ին Ստրասբուրգում բացվեց Եվրախորհրդարանի առաջին նիստը։ 2011 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգների մեծ ներկայացված Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի եւ մի քանի այլ երկրների կողմից ձեռնարկված լուսաբացի ոդիսականը ռազմական գործողությունը սկսվեց, որն ուղղված էր միջամտելու 2011 թվականի Լիբիայի քաղաքացիական պատերազմին։ Այսօրը ծնվել են 1768 թվականին ֆրանսիացի քանդակագործ կլասիցիզմի ներկայացուցիչ Ֆրանսուଆ Ժոզեֆ Բոզիոն 1813 թվականի մարտի 19-ին է ծնվել շոտլանդացի բժիշկ ճանապարհորդող Աֆրիկայի ամենանշանավոր հետազոտողներից մեկը Դեյվիդ Լիվինգստոնը նա է հայտնաբերել Վիկտորիա ջրվեժը եւ անվանել ի պատիվ Անգլիայթագուհի Վիկտորիայի Լիվինգստոնն իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել Աֆրիկան հետազոտելով նա ոդկով քայլել է մոտ 50000 կիլոմետր ճանապարհ Լիվինգստոնն առաջիններից էր որ բարձր մակարդակով հանդես էր գալիս Աֆրիկայի Սևամորտ բնակչության իրավունքների պայքարում։ 1921 թվականի մարտի 19-ին է ծնվել ցագումով հայ ամերիկյան երաժիշտ ջազի ռաֆիրաններից Հերի Բաբասին։ Առաջին անգամ թավջութակով ջազը նվագել դառնալով թավջութակի պիցիկատո ոճի հիմնադիրը։ Հիմնել է նաև ջազի բոսսանովա ոճը։ Թեքսասի երաժշտական դպրոցում սովորել է մի շարք գործիքներ նվագել։ Հանդես եկել ջազային տարբեր նվագախմբերում կազմել սեփական Jazz Pickers նվագախումբը եւ Trade Winds ակումբը։ Հիմնել Nocturne Records ձայնագրման ընկերությունը։ 1900 1974 թվականին նա դարձել Արևմտյան Ամերիկայի ջազի պատմության արխիվի կենտրոնի տնօրենը։ 1928-ի մարտի 19-ին է ծնվել հայ դերասանուհի Խորթային Հայաստանի եւ Խորթային Միության ժողովրդական արտիստ Վարդուհի Վարդերեսյանը։ 1955-ի մարտի 19-ին է ծնվել ամերիկացի դերասան, պրոդյուսեր եւ երաժիշտ Բրյուս Ուիլիսը։ Նա իր կարիերան նախ սկսեց հեռուստատեսությունում աշխատելով, որից հետո հանդես եկավ նաեւ գեղարվեստական տարբեր ժանրերի ֆիլմերում։ Մեծ ճանաչում է ձեռք բերել քրեական ընթերցվածք մեղքերի քաղաքը, 12 կապիկներ, Արմագեդոն, Պինդենկույս, Շնագալը 5-րդ տարը եւ 6-րդ զգայ կայարան ֆիլմերի շնորհիվ։ 1983 թվականի մարտի 19-ին է ծնվել արդի հայ արձակագիր Արամ Պաչյանը։ 1995-ի մարտի 19-ին է ծնվել իսպանացի ֆուտբոլիստ Լոնդոնի Արսենալի խաղացող Հեկտոր Բելիերին։ Այսօրը տոնում են Այսօր հաճախորդի միջազգային օրն է։ Տոնի նպատակը ապրանքներ արտադրողների եւ տարբեր ոլորտներում ծառայությունների համար նոր հաճախորդների գրավումն է եւ հին հաճախորդների խրախուսումը։ Այսօրը բիզնեսի սեփականատերերը ամբողջ աշխարհում ունեն իրենց հաճախորդներին, սպառողներին համագործակցության համար շնորհակալություն հայտնելու հնարավորություն։ Յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում, թե ինչպես դա անի հուշանվերների, փոքրիկ նվերների, զեղչերի կամ տոնակա միջոցառումների միջոցով։ Հաճախորդների միջազգային օրվա նախաձեռնողները Ռուսաստանի եւ Լիտվայի ձեռներեցներն են, սակայն այն շատ արագ է տարածվել ամբողջ աշխարհ կիրառում։ Նախաձեռնությունը սատարել են տասնյակ խոշոր եւ մանր ընկերություններ, տարբեր մակարդակների գործարարներ, Եվրոպայի եւ Ամերիկայի առևտրի կենտրոնների աշխատակիցներ։ Այսօր մարտի 19-ն է, տարվա վարտի մնաց 287 օր։